Yo. Yo. Se fue. Ja bez względu na jakiekolwiek kryterium błędów Mam gremium zapędów, podwerbrów, misterium Oddaję się taktów, tempu bez mankamentów Momentów na oddech, bieg, tekst, sentymentów Rozbędności tekstów, tekstów miliony robię bum jak już zielone Atomy mam kony zliczane w tomie jak tony Kołesko po rampach mam klimatary Mam po wejściu tu nie po blantach Tu po samplach, tu pod membran odczuwam w słuchawkach Wiem o co zadbać by nagrać jak lista ma stanę pod pętlę dźwięk Wylom na ścieżki efekt, na interfejs masterny Jeśli vortex pod reset, krótki preset Stosowuję was pod klawiszy Jak będzie trzeba zamienię Od teraz ty tu w cenie, to jest mój nawyk Małą podświadomość, nie plagę po scenie Bo dobrze znam każdy element